Kaya ayan na po, nagising na po na may mabigat na fasa ng amnesia sa gitna ng kawalan. Ang tanging palatandaan ng aking nafaraan ang pamalan at address ni Harry sa loob ng sombrero na ito. Kaya pumunta ako sa apartment at doon kita nahanap at iyong banana din. Tumigi ka sa pansasalita Tom. Hallucination ka, hallucination ka.